Та буде при карбованці, тоді й розум вродить. Стьопочка ще покаже себе і вовше. І поки він роздумує над цим, до хати заходить батько. Побачивши розкиданий по скрині ліжку одяг, він спочатку супиться, бо любить у всьому порядок, та щось прикинувши, розпогоджується, починає хитрувато посміхатися. Старий Гриб одразу зметикував, що й до чого, але Стьопиці нічого не каже. Вирядившись найкраще, син зашурхотів одежинкою, обернувся до батька. Як мені? Знизу широко вгорі вузько, а сідниці тісно. Внизу так і повинно бути мода. А чули про хваленого Бондаренка? А вже ж що скажете? Не знаю, чи він ворог державі, а мені таки був ворогом. Як він тоді підкосив нас у скидку, давав уже йому й десять, і п'ятнадцять, і двадцять тисяч давав, але такий дурень, видать, і на мільйони не поласився б. Справжнісінький дурень, а ти йди тепер до грому. І негадано почув від батька. Не кляни його так тяжко. Це з чого? Бо ніхто не знає, де його грім ночує. Це правда, погодився Стьопочка, труснув жовтими пачісками. Вони в тебе гарні, як весною рапс, коли цвіте, лебеділа йому Катря. Як це, здається, давно було? Хоча скільки того часу минуло. А що тепер йому скаже Мирослава? З якого боку підступитися до неї? Чи напасти попервах на Данила, який увів її в оману, чи підкотитися із співчуттям? Та на місці буде видніше. Я пішов, тату, зачинив скриню, а ключі поклав до кишені. Іди з Богом, коли напала кортячка женитись. Тільки не дуже барися, бо в нас роботи до самої суботи. Аби тільки до суботи, хмикнуло чадо. Ось хто мені тепер характеристику дасть. Я вже думав ударити чолом бабенку. Не поклоняйся по столу, коли можна вклонитися чоботу, повчально прорік батько і стишив голос. Коли вийде по-твоєму. Скажеш Мирославі, що в нас доволі є картоплі, бо дуже вона марна, ніяк не може відійти після наук. І засміявся, а потім посмутнів. Навряд чи виклипається щось у чада, бо до голови його не прив'язав Бог розуму. З лісів Стьопочка вийшов у просторінь притихлих полів. У безмір'я похиленого колосу, що чекає, не дочекається жінців і косарів. Опереджаючи їх, над нивами зависла гаряча південна суховійність, сушачи стебло і колос. Ох, і гарний та чистий хліб навколо, здивувався Стьопочка, котрий не дуже придивлявся до колгоспних нив. Це теж частка Бондаренка. Який лишень тепер ти сам матимеш хліб, подумав зі злістю і одразу ж прояснів. Поперед нього між пшеницями тихо йшла Мирослава. Справді вона була тоненька, мов горстка матірки, бо ж мотається в тих полях від зорі до зорі, а потім ще й над книжками чманіє. Стьопочка наздогнав дівчину, вона обернулась на його кроки і на обличчі її він побачив печаль степової юги, що висушує стебло зерно чи й душу. І навіть пролазливому стьопотці стало не по собі від тієї печалі, що черкнула його, і навіть у стьопотці негадано прокинулося співчуття. Він скинув картуза, вклонився Мирославі. Чого тобі, Стьопочко? зітханням і журбою запитала вона. У мене, Мирослава Григорівна, аж душа заболіла, коли я почув про таке. У тебе і душа заболіла.